Durangoko azoka hontan argizaiola saria eskaini zaie Euskararen alde lana egiten duten sinaurier eta sinauri horietaik bat dugu gurekin goizuntan. Patxika erramuzpe, egunan? Egunan. Horatua izan zira, beraz Durangon, aipatzen aldaukuzu nora pasatu den? Bai, eh, biziki ongi pasatu da, Baina uh, egia lehenago, uh, indintzan hain goxuan, zenta uh, handidatelarik uh, ni autatua izan nintzela, nire reakzionia izan da, minan zendako ni. Eta gerostik hain izek handidate, minan zendako ez. <laughs> Bono, bai, uh, onartzen dut, egia da, gauza batzu simpliki eta naturalki egin ditu dela, eskuara eta eskuaren alde. Baina bediala pentsatu dut, jari hori enuela etxan atxikiko. Eta da eta hain berze diende bada, egun guziz, bezala, xumeki lan egiten, egin eta eginet dutenak ere. Erdoan pentsatu dut, onartzen dut, hartzen dut uh, jari hori, baina deneri eskaintzen dut, ara. Eta hortarako, uh, ahina bilatzen, toki publiko bat, nun emaiten alko nuen nere jaria. Eta joan den uh, larun bat goizian, angelun, inauguratua izan da Manez Goien Kultur Etxea. Eta han, bisitatzen nahi daizelarik, oh, gazte batek erakutsi dauzkit uh, gelak eta hola, eta errandu be, ara, ara, me hemen, hemen ongi <laughs> izanen da bere tokia. Manez biziki ongi ezagutu dut, angelun bizi ni angelun bizi naiz, eta atxe maiten dut uh, toki paregabea izanen dela hor. Mm -hmm. aipatu dut uh, eh, lendakariari, eta gazteri, eta denek, eh, bon, bai, zendako ez, bizikioi kontent. Eta ara, hola, simpleki gauzak uh, argituz bezala egin dira. Mhm. angeluri lotura ere, beskat, aipatuko dugu, ez, aldu den sortia, gero irirat Eh, baina behar hori aipatu haitzen, zure ibilbidea horoko hori, e, eh, kantuz e, eh, aizan baitzira, kantuaren dako ezaguna. E, justuki kantuz nola hasi zinen zu? Orduan, dila behar hori da sortzi urte hola, mendi ateraldiak egiten ginituen. Eta hor ezagutu ginituen, bon, beraz ezagutu nuen ere. Eta, bai, eta gero e, manez pagola. Benatza Hazola, Joan Esborda, eta, bon, horiek bazuten historio bate eh? eta lauak ibili ziren elgarrekin, bon, uh, apesgai ziren, eta denak atera ziren gara jartan, eta bon, hor biltzen ginen elgarrekin, eta horiek zituzten kantu berriak. Orduan ahiatziren, manez ahiatzen bultat hartan, eta beñatek ere aire egin zituen, gexanek egin uh, eh, itzekin. Eta menditik uh, atera behiti dinta irira edo egira, Oztatu batzean, biltzen ginen eta hartzen ginen kantuz. Eta hortan hortu zen, emeki, emeki, giro bat, giro berezi bat. Eta gertatzen da ere, bon, ez dakit nola esplikatu, baina nik ere kantu batzu, aire batzu hortu ditu dala. Eta hor dion ahi ziren ere lehen biziko kantaldiak. Erri Eta bi ikusgarrietan parte hartu dut. Zazpiri bai eta hortziken uh, taldean. Eta arra behar dut dena manez pagola den uh, eh, eh, idaietaik izan direla hori denak. Bultzazaile biziki onazen. Eta batez ere ni berak nuela bultzatu, bultzatu, zentanik nuen bate sinesten, nuen euh, ikusten nola, bon, hola, hola gertatu da. Eta hirurugoita amaseian erabaki dut uh, utziko nuela. Eta bon, aurrak ere, ean sorrezko du, aurrak, gero ikastolak sortu. Ordion sortzen ari eta izugarriko lan azen, zenta euh, ikastolak gara jartan, euh, behar zen hinetxi, oh, egitzeko zen esperientzarik eta zigarri memento zailak izan dira. Gara jont hartan, ez zena eh, hainbeste emazterik ere taula gainetan eh, ikusten, hor eh, berezitasun bat zinen edo? Hori da, bai, bai, bai, egia da. Bai, zenta manesek guai badakit, beti bultzatzen, bultzatzen, eta guai berriz baditugu harremanak eta gaur egun ari da erraiten bai, mena badituzu kantuak, e, eh, berdira agertu, beti hola ari da. Eta onprenitu dut, gara hartan, nahi zuen emazte bat. Eta... Ba, ni gara jartan hemen, arteko ni nintzen, eta gero bigarrenean, eta bersaldeko kantariekin ere hainiz harreman ukandugu, eh. Ikusgarri hortan, parte hartu zuten ere Benito Lertsundik, Letek, eta hor ginuen ere emazte bezala lurde. Eta zazpiri, um, hor ere, uh, maite idirin. Mhm. Baina maite idirin orduko zahia zen, eh? lehenago. Baina berzaldean zen eta gero dintzen unat. Eta gara jartan bazen ere, hoblez, eh, naia hoblez. Ah, ez ditxu. Ez hoblez. Ez hoblez. Gero nik erraiten aldut eh, kantu mailan uh, izan den uh, evoluzionia. Uh, bilakaera. Bilakaera. Bilakaera uh, gara jartan gauza simplik egiten ziren, naturalki egiten ziren, uh, zazpiri bai izan zen uh, gauza berezi bat zen talen aldia zen, kantaldi bat ikusgarri bezala emaiten zela, gara baita lebizko kanturtik burura no, eta argi jokoekin. Eta hori izan zen, izugarria, zen talen aldia zen. Baina, hua ikusten dutzu laika horregun, uh, kantariek, bosak lantzen dituzte, uh, eh, mujika eder batez bestitua dira, teknika mailan, ez aipa. Mhm. <laughs> Ara, nahi bat duzu evoluzioni, izugarria da, baina negia da ere, gara hartan izan den hori izan da kantuaren uh, urrezko arro bat edo aipatzen aldugu, garaia hortan, eh, kantu berria, eta uh, zer, uh, zer txikitzen duzu garaia hortatik? No, uh, <laughs> biziki hona, biztan da, eh? Baina nahi nuke erran, ere, artian, uh, gexanek, bo, aurrak sortu zirenean, eh? Ahizen aurrera ipuiak kondatzen. Eta handelenio batek errantzio, baina zendako ez dituzu ipuioiek liburu batean agertzen. Erdion, eh, agertu zen jaila bat, eta eh, amabort bat ipuiekin, eta ipui bakotsak e, eh, basuen bere kantua, eka kantu hoiekin gara jartan egintzen CD bat. Hanik kantatzen dut Mikel Ramuzpen ere lehen kuhiarekin. Mhm. Eta gaur egun, e, biztanda antziak bezala ziren, hori edenak, eta gaur egun gure hau tipiekin, atera ditugu berriz, kantu oiek, ipui oiek, eta izugarri maite dituzte. Eta uh, aurtengo primaderan, ber argitaratu dira, bai ipuiak, eta kantuak zedian zirenak, eh, markatu, kasetan zirenak, gaur egun ez da entzuten, entzuten al, zede batean atera dira. Diska horiek, kantu horiek, ikastoletatik eh, ikastoretatik pasatu girenek uh, ezagutzen ditugu. <laughs> Ikastorak eh, sortu ziren garai horietan, ibiltzen zinezten, eh? Bai, hainitz, hainitz, ibili gira ikastoretan, eta gehien bat ere udalikuetan. Eta berden boran sortu ziren udalikua udalekuak. Eta nik lan egin dut amar urtez udaleku taldean ere, eta sortu izan zen ere bilgune, eran nahi baita goizetan uh, din aurrak eta atxetan etxedara. Bon, orai, uh, gauzak denak egin atira, eh? Baina gara hartan ez zen, ez bate uh, eh, aintzinetik ez zen irabazia, eh? Dena sortzekoa zen? Dena sortzekoa Eta, uai, bon, placer bat da ikustia denak nola bidian diren. Erreiten duzunari eh, lotzeko, uh, leheno eta huai, uh, eh, behar bada ala, sortzen ziren gauza initz eskuararen alde, gara johtan, behar bada kemen edo uh, militantzia nunbait gehiago, Oain nunbait, uh, bo, sehaska hartuz, eh? sehaska normalizatu da eta galtzen da, uh, irazten dara izerbeit, behar bada, galtzen da bestaletik militantzian edo zer diozu hortaz? Bon, ni, ni, nire tako aliko naiz, eh, nahi baduzu um, uh, eh, unago na, ni, nago, zenta aurrak bon dira, nahi bat eh, eta oiek segitzen dute. Baina iduritzen zaut, ez dela oino ara, irabazia. Bon, irabazia da nahi baduzu izkuntza uh, uh, bailan, uh, zaila izan da, zenta beti jende bat bazen beldur. Horai, bada proga eta badakigu gauzak uh, egiten direla. Normalki eta bainan bersaldetik, ez da irabazia. Beti burrukan da, uh, nahi bat duzu eskolaren ofizialtasuna, lortzeko, eta jarka barnean ere, behar dira gauzak uh, beti, beti badituzte problemak, uh, uh, gauzak obetzeko eta administrazione mailan eh, ez da irabazia. Eh, zure ibilbidea aipatzeko, ber, izan zu errandu gumezala, aldudan sortuazira, uh, ah, angelurat joan ziren eh, bizitzerat, horren uh, eh, baserritik irirat pasatze hori, eh, zure bizian, eh, nola bizi izan zinuen, ze importantzia izan du? Nei bizi behar dut erran, hainiz, hainiz denbora eman laketzen uh, irian. Uh, lan haindako etorri nintzen, hemen sortzi urtetan, benen arte buru guzi, guzi, guziz, orzilaleatxan aldudera eta igandeatxetan lanera bainonara. Gero, uh, eskondu gira, e, bizi pixka bat baionan, eta gero angelun, eta eh, behar dut erran, eh, eh, hainiz, demora eman dutala laketzen angelun. Ordean, uh, sort, aurrak sortuz bezala, ikartoletan ibiliz bezala, hor, hainiz uh, diende burasuekin eta ongi harreman bereziak sortu dira, eta hoa jaran behar dut, bon, angelu ere, biziki gostukoa dutala, eta ongi naizela. Mhm. Ostean aipatzu dugu, e, eh, gesan senajaren eh, kantua kantatzen zintuztela Mikel Kusiarekin. Zuretako, beti pixkat eh, familia enpresa bat edo izan da kultur gintza e, Euskararen inguruko e, lana? Ez, ez, eta juretan oita bakarian ahontu. E, kantua utzi nuen ordiot, gero laro iruan diska hori egin zen, aurren kantuekin. Bon, gu, hain bizibili gira egia uh, ikastoletan eta udalikuetan, bena gero, hor mostura bat izan da. Nik, uh, ez dut erran eh, antzi ditu dala, bainan, arroztuak. Eta gaur egun uh, gertatu da, ebe, ber pisten ari direla. Mm -hmm. Eta egia erran, erran dutela berriz aterako zirela, pentsatu du, bo, zahori berriz uh, ateratzia. Baina indarra eman dautena da gure autipiek nola mm, eta zonbat maite dituzten. Eta hor, uartzen naiz, uh, ondare bat bezala gelditzen direla horiek. Mm -hmm. Eta ikusi behar da gaur egun, kantuaren dako bezala, aurren dako ere, hainiz gauza sortzen dela eta gauza berriekin teknika berriekin, muhika eder batzuekin, bosak ere, eh, kantariak badira, eta, bon, ez mm. dut mm. komplik mm. egin nahi, baina eh, beti gelditzen daiz, gara jartan, hola zen, eta behar bada, beharrik hori izan da ere, ara. Mm. Bai, behar, erakusten du ere, eh, gauza simpleak, uh, zuzen, zuzenean uh, joiten direnak, ere, badutera beren lekua, hori Ara. Bada, behar bada, agian. <laughs> Egeski kantatzen aldirena, gero, bakotxak bere aldetik. Horizion manes pagolak, bai. aire bai. simpliak hartzen zituela, diendek atxikitzeko, eta mesuak zirela pasazten, gero. Mm. Familia ipatzen eh, baitugu, maialen eh, zure alaba ere, kantuz eh, asia da, egiz egi ibiltzen, birusatzuk pasatu dako zu? dituzte, behar bada, ez dakit, bon, uh, eh, badu eh, arrut difenta niganik, ni ni berze boz bat uh, eh, berezi bat badu, eta berak egiten ditu kantuak, hitzak eta aireak, eta arrut berze zerbait da, eta bakotxa bere nortasunarekin. Hala, sora saldi politiori hortan utziko dugu, beraz patxika erramuzpe, mire esker gure gomita onarturik baduzu... Mirakar zu Hala, eh? eh? bai. ganik, memento honetan. <laughs> da. <laughs> eta mirakar denbora atsemanik eh, gurekin solastatzeko, pasai gunon, eta hala ala, zure ikus izanen dela, manez kultur, eh, manez goienetxe kultur etxean. Elduden uh, laru batetik, lam da, zenta elduden laru batzian izanen da ekiktaldi berezi bat, eta hortan uh, agertuko da... Um... Eta han izanen da.